loptom u mikrofon. A eto nas, točno nam je ponoć, idealan trenutak za početak sportske emisije Loptom u mikrofon. krećemo naravno kao i uvijek zapravo sa nogometom, ovoga puta ne onim klubskim, već reprezentativnim. Hrvatska nogometna reprezentacija odrađuje pripreme za skorašnje svjetsko prvenstvo u Rusiji, a danas je imala i prvu zapravo probu uoči tog prvenstva, prvi prijateljski susret u Liverpoolu na Enfieldu igrala je Hrvatska protiv Brazila, izgubila sa 2-0, prvo polovrijeme dosta solidno u onoj najjačoj ekipi sa najjačim imenima, to je izgledalo sasvim solidno, dok u nastavku dosta izmjena, a onda je to Brazil iskoristio i pogodcima Neymara i Firmina došao do pobjede od 2-0, e, pa ćemo čuti što su nakon tog ogleda rekli izbornik Zlatko Dalić te Dejan Lovren. Moramo izvući pouke iz utakmice, mora vidjeti gdje smo griješili, gdje je bila greška zadnjih 20 minuta, ali mi radimo svoj posao i rekao sam nismo neće pokolebati imali smo dvije svoje dobre situacije i nije protivnik mogao u tom periodu igre nama ništa napraviti. I to je dosta dobro štimalo, ali naravno da su malo igrači bili umorni i malo dekoncentracije, tako da u nekim situacijama nisu baš bili kako treba, ali ima vremena to se popraviti. Nažalost nije onaj rezultat koji smo očekivali, ali to je jedan dobar test bio za početak. Dobro smo se prvo polovreme branili, Imali smo čak i par šansi i onda dok e, par izmjena napraviš e, nije to isto, ali imamo još jednu prijateljsku utakmicu prije, svjetskog i ja kažem, ja sam optimist, možemo dalje. Da, Vatarni se vraćaju e, natrag u Hrvatsku, tri dana će trenirati baš ovdje kod nas u Rijeci na Rujevici, a onda idu put Osijeka gdje će 8. lipnja igrati i drugi pripremni ogled protiv Senegala, a onda naravno 16 prva utakmica na svjetskom prvenstvu u Kaliningradu protiv Nigerije, a osim tog nogometa, odnosno reprezentacija, igralo se ovoga tjedna i 66. izdanje Kvarnerske rivijere, natjecanje za kadete izlaznog godišta, a upravo danas igralo se na Rujevici i finale, slovensko finale između Maribora i Olimpije. Maribor je slavio sa 2-1, dodajmo tome da su nogometaši Rijeke zaustavljeni u četvrtfinalu od Osijeka. Prelazimo na rukomet. Rukometaši zameta zaključili su još jednu sezonu. U posljednjem kolu Lige za ostanak slavili su u svojoj dvorani protiv Karlovca sa 38-27 i tako su zamećani sezonu završili na vrhu Lige za ostanak sa 26 osvojenih bodova. Uzbuđenja ima i na teniskim terenima u Parizu. Igra se drugi Grand Slam sezone Roland Garros. Hrvatska je predstavnik ostao još uvijek Marin Čilić u pojedinačnoj konkurenciji. Upravo sutra Marin igra u četvrtom kolu protiv Talijana Fabija Foninija. A evo što će, e, čućemo što je rekao Marin nakon pobjede u trećem kolu protiv Johnsona. Od početka do kraja odigrao sam e, na vrhunskoj razini od servisa, e, igre iz terena, forhe me slušao fenomenalno, napravio sam jako puno vinera, bez jedne break lopte na mom servisu, pokazuje definitivno da sam bio u potpunoj kontroli. Osim Čilića imamo predstavnike i u parovima, Mate Pavić, prvi reket e, svijeta u parovima, još je u konkurenciji i u parovima i u mješovitim parovima, dok je u mješovitim parovima još u igri i Ivan Dodik. Lijepe vijesti iz Beograda, braća Valentin Martin Sinković pobjedom na svjetskom kupu, prva utrka svjetskog kupa u otvaranju sezone u dvojicu bez kormilara na sjajan su način započeli još jednu sezonu pa da čujemo što su rekli nakon te pobjede. Presetni su zbog pobjede, prva pobjeda na nekom velikom natjecanju, dvojicu bez kormilara i osjećaj je savršen. Znamo da možemo još bolje odveslat, e, trenirat ćemo i dalje, ovo nam je prva regata tek, tako da ovaj, s nestrpljenjem iščekujemo sve ostalo što nas čeka ove sezone. Pa da, evo, kao što je brat rekao, sretni smo, trebamo još utrka, još je to utrci, nije onak dobro ko na treningu, da budemo još stabilniji, ali imamo još dva svjetska kupa, europsko i svjetsko ove godine, tako da ćemo se ustabiliti. Potest jedna a potest jedna pripada Hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji koja je izborila nastup na Europskom prvenstvu. Hrvatice su u zadnjem kolu u Vukovaru slavile protiv Ukrajine sa 28-25 i osigurale drugo mjesto u skupini. To je zapravo to, ostalo nam još nekoliko košarkaških vijesti. Košarkašice Devite osvojili su još jedan naslov prvaka Hrvatske, s 3-1 u pobjedama bili su bolji od Cibone, a za ljubitelje košarke večera su dva sata iza ponoći druga utakmica finala NBA lige između Golden State-a i Clevelanda. Prvu utakmicu igranu u Oaklandu dobio je Golden State. Eto, stigo smo mi do kraja još jedne emisije Loptom u mikrofon iduće nedjelje. Posljednja emisija Loptom u mikrofon u ovoj sezoni prije ljetne pauze, pa eto, budite s nama.